Ovo pitanje se nadovezuje na hudbu koja je održana sa Mimbere Džamije Kralj Fahd u Sarajevu prije 15 dana kada je uvaženi muderis Nezim Halilović govorio u pogledu Tevhida, Mevluda i svega onoga što jeste ili nije u suprotnosti sa našom uzvišenom vjerom. E, slušamo odgovor večeras ponovo od strane Hafiza Jusufa Barićića, slušalac se interesuje šta posle ukopa, šta posle smrti, kakve ceremonije i kakvi eventualni obredi da se čini. بسم الله رب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله زهر الله سبحانه وتعالى صلاة نقوى بصانيك عليه الصلاة والسلام هذا الدين هو نشفير أيه تمننا نريتي الله سبحانه وتعالى نريتي براكسي محمد عليه الصلاة والسلام ono što izlazi iz ينشتو okvira je nešto što nešto što znači što je proizvod slobodnog mišljenja, što nije utemeljeno i to je strogo zabranjeno u dinu, jer na takav način dolazi do krivog odnosa i zanamirivanja riječi Allaha i poslanika njegova kad je pitanje umrli obaveza nam je da za njemu upućujemo dovu da molimo Allaha za njegovu oprost da se sadaku na njegovu dušu da nemo da nekad od nečega znači što je od trajnog hajera od trajne sadake da nekad učinimo na njegovu nijet sve, sve drugo što je mimo toga neće biti od koristi umrlom kao što je učenje Kur'ana Hatme, Jasina, ili ne znam teuhida imalo, to je navika koja je proširana na ovim prostorima i koja je dugo vremena bilo ustaljeno u nekim džematijima i kod pojedinaca i bez znanja mnogi su to činili kad čovjek nešto iz neznanja čini Allah subhanahu ta'ala ga ne tereti i neće biti odgovoran ali onda kad se zna biva odgovoran tu praksu koju smo zatekli znači moramo se odgojiti i naviknuti da čovjek uči i saznaje i da je znanje vodilja a da nikada se ne povodimo za tradicijom koja nije utemeljena na riječi Allaha subhanahu ta'ala njegova poslanika jer upravo je umet na iskušenju zbog takvih stvari koje su danas proširene da mnogi čine ono što nije ispravno a ono što je ispravno zapostavljaju i zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da naša srca uputi na uputu da budemo na stazi poslanika alaihi salatu wassalam i da se znamo postavljati i kad je pitanje umrli da ostavimo tevhid, da ostavimo ono što nije radio Muhammed alaihi salatu wassalam jer na takav način izrivamo u srđbu i na kraju na takav način svoj din ne, ne uzimamo izvorno nego ga predstavljamo onako kako nekome se sviđa